Померла Анна Іванівна. Останні її слова до Бірона були не бійся, та боятися йому було чого. Настала пора боротьби за російський престол. І в цій завірюсі Андрій Іванович виловлює ворогів уряду. Сьогодні тих, хто проти регента, яким став Бірон за малолітнього царя, немовляти Івана Антоновича. Завтра, коли регента заарештовано, тих, хто за нього. Сьогодні виловлює тих, хто проти малолітнього царя Івана Антоновича і його батька й матері. А завтра, коли на престол гвардія представники російського дворянства посадили Лизавету, веселу дочку царя Петра, на муки бере тих, хто навіть ім'я Івана Антоновича згадує ретельно виконує своє завдання тайна канцелярія, ретельно провадить справи, охороняючи особу і честь царів і цариць, приборкуючи рішуче всякий прояв невдоволення, на муки й кари віддаючи ворогів царевих, як і у XVII віці, так і тепер. Кожен, хто тільки знав якийсь державний злочин у перших двох пунктах, під погрозою страшної кари повинен був донести і заявити слово й діло. Попам указом із 17 травня 1722 року наказано було негайно доносити владі про все, що вивідають вони на сповіді від своїх парафіян. Уряд, видаючи указ, як і личило в цьому разі, посилався на відповідні тексти аще согрешит к тебе брат твой, или и обличи его между тобою и тем единому, аще тебя послушает, приобрел єсі брата. Кінець цитати. Ну, текст, правда, не зовсім підходящий, але уряд тлумачив його так, як треба. Мовляв, сам Бог за доноси до тайної канцелярії. А далі в указі просто відзначалося, що від цього, коли піп донесе. Не поракуется исповедь, понеже объявление беззакония намеренного, которого исповедующийся отстать не хочет, и в грех себе не вменяет, не есть исповедь, и же часть исповеди, но коварная к прельщению совести своей ухищрение. Конец цитаты. Так красномовно наказував уряд попам доноси на парафіян у державних злочинах робити, і кожен піп давав окрему присягу, що щиро виконуватиме цього указу. Отже, донос був обов'язком кожного. Скрізь, де б не була людина, коли знала вона государеве діло, повинна була кричати Слово і діло, і де б не було чи в корчмі, чи на вулиці, чи вдома, зараз же з'являлися солдати, хапали доносчика, а разом із ним і тих, на кого він доносив, і свідків. Коли справа була десь на провінції, то місцева влада не сміла навіть питати, у чому справа, а повинна була негайно і доносчика, і всіх, на кого він покаже, посилати чи до Москви, чи до Петербурга а там уже починалося слідство. Часто густо траплялося, що доносчик ні на кого не міг донести в важливій справі, що перших двох пунктів стосувалося і заложне сказування слова і діла терпів належну кару. Так само карали за неправдивий донос. За правдивий донос видавали нагороду, іноді карбованців сп'ять. Простежимо, як ішла справа в самій тайній канцелярії, що воднораз і слідство провадила, і присуди ухвалювала. Тільки нахапали донощика і всіх, на кого він покаже, тягли їх до тайної канцелярії, розсаджували по окремих казематах. Як зараз же починалося слідство. Перші допити відбувалися часто в день доносу, допитували спершу доносчика а далі вже обвинуваченого і свідків. Коли обвинувачений признавався, то справа була проста. Коли ж ні, то зводили віч навіч і доносчика, і свідків, і обвинуваченого. Коли по тому признання не було, а доносчик теж стояв на своєму, починалося те, що жахної слави наробило тайній канцелярії. Починалися допити з пристрастієм з погрозами взяти на тортури в застійну, а далі справа доходила і до тортур. Найкрасномовніше говорить такий документ про ті тортури, яких уживали в тайній канцелярії. Обряд, како обвиненный пытается. Для пытки, приличившихся в злодействах, сделано особливое место, называемое застенок, огорожен палисадником и покрыть для того, что при пытках бывают судьи и секретарь, и для записки пыточных речей подъечей. А в силу указу 742 года велено записал пыточные речи крепить судьям, не выходя из застенка.